بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد tukiendelea kubainisha jambo la لبعض ya vijana ambao ni waropokaji kwa kuandika baadhi ya mambo ambayo hawayafahamu ili kuonesha watu kuwa masalafi wako katika njia potevu na kuposti maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ambayo ameyataja kwenye sharhu ya al-40 uh, an-nawawiyya eh, akizungumzia kijikundi ambacho kinajinasibisha na usalafi kikawa kinawaita wapotevu wenye kuwa katika haki na kushabikia watu katika batil na vile vile kikundi hicho kama gisi Sheikh alivyozungumza kwenye liqa'ul bab lmaftuh kuwa kwa hakilingani katika umoja wa haki hakilingani pia katika umoja wa haki sasa vijana hao ambao labda ufahamu wao ni mchache wakawa wameposti ili kuonyesha watu kuwa hilo kundi limekusudiwa masalafi lakini tumeyabainisha tume, tume maneno ya Ibn Uthaymeen na tukaleta taaliki ya Sheikh Abdul Aziz ar rais kuhusu maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala na bila shaka yameeleweka kwa mwenye kutaka kuelewa kwa sababu hatutaki kumuingiza mtu bali tulipoona maneno yale ya Sheikh Ibn Uthaymeen tukiyachunguza tumekuta kuwa yanawahusu hao ambao wanajinasibisha na usalafi huku wakishabikia mashehe wao katika baadhi na mengine sasa mimi nitaleta jambo limoja la Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ambalo jambo hilo lipo sambamba na salafu saleh misimamo yao kwanza mbele kuleta kauli ya, ya إيه، العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى نبدا كلتا قول يا الإمام البغوي رحمه الله أم بما يتجك شرح السنة أنا سمى إمام البغوي رحمه الله تعالى وفيه دليل أي حديث كعب بن مالك كتك حديث يا كعب ابن مالك دنياك كنا دليلي tunatambua sote hadithi ya Kaab ibn Malik kwenye kisa cha vita vya Tabuki katika watu ambao hakuhudhuria vita vya Tabuki alikuwemo yeye na wengine na yaliyojiri katika kiswa hicho yanajulikana mpaka mtume عليه salatu wasalam akawatenga kwa muda takriban siku hamsini amewatenga mpaka iliposhuka toba kwa hiyo katika hadithi hii ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alipowatenga maswahaba hao ambao kuhudhuria kwenye vita vya Tabuk anasema al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala wa fihi dalil ay hadith Ka'b ibn Malik على أن هجران أهل البدع على التأبيد katika hadithi hiyo kuna dalili kuwa kuwahama watu wa bid'a ni jambo la milele bimaana unawahama milele ni jambo la kuendelea وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلف hina حين تخلفوا عن الخروج ma'ahu kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anahofia kwa Kaab pamoja na jamaa zake nini unafiki kipindi hawakuhudhuria kwenye vita vya Tabuki kipindi hawakuenda pamoja na mtume kwenye vita vya Tabuki faamara bihijranihim mtume alayhi salatu wasalam akaamrisha maswahaba kuwahama hawa maswahaba ambao hawakuhudhuria vita vya Tabuki ila an anzala Allahu taubatahum mpaka pale ambapo Allah aliposhusha toba yao وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم na mtume alayhi salatu wasalam akatambua jambo hilo kuwa tayari wa wameshasamehewa wameshawekwa mbali na ile kosa ambalo walikuwa nayo Mtume alayhi salatu wasallam akawa ametambua hilo jambo. Kwa anasema الإمام الباغوي رحمه الله تعالى وقد as-sahaba sikiliza maneno hapa ndo mahali shahidi napataka وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع أو أهل البدعة ومهاجرتهم أو مهاجرتهم kwa hiyo imepita kwa maswahaba na tabiuna na wale ambao waliwafata hao tabiuna na wanazuoni wote wa sunna wamekubaliana katika hilo au wamekubaliana katika jambo la kuwafanyia uadui watu wa bid'a na kuwahama tizama maneno qad madwat as-sahaba wattabi'una wa atba'uhum wa ulama as-sunna bimaana hii ni ijma' ya masahaba ni ijma' ya tabi'una ni ijma' ya atba'u tabi'ina ni ijma' ya wanazuoni wote wa sunna kuwahama kuwafanyia uadui watu wa bida na kuwahama hii ndio njia ya salafu salih kuanzia maswahaba na hii njia hautoikuta isipokuwa utaikuta kwa masalafi hawa masalafi hawa ambao nyinyi mnawatuhumu kivingine ndio utakutana wanawadui kwa watu wa bida ndio utakutana wanawahama watu wa bida sasa tumtazame Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Je, yuko pamoja na nyinyi ambao mna mlolongo wa bid'a na mlolongo wenu ni utaje katika mlolongo wenu? Tazama Sheikh wenu mkubwa nyinyi ni Nuruddin Kishki. Ndio Sheikh wenu mkubwa. Allama eh ambaye akija ta Burundi mnamshabikia kama tulivyoona kule kwenye maneno ya Ibn Uthaymeen hicho kijikundi kinashabikia watu katika batili. Tuchukue silsila ya huyu Kishki kishi huyu huyu alikuwa kwa maibadhi na akawasifu maibadhi na jambo hili linajulikana kwa kila mtu labda mshabiki huyu huyu kishi alifanya daura na kushirikiana na mziwanda mziwanda nani asiyemjua kuwa ni sufi ambaye anapiga vita sunna huyu huyu kishi ameshirikiana <clears throat> na Izuddin Izuddin nani asiyemjua kuwa Izudini ni sufi ambaye anapiga vita sunna mpaka akawe kuzungumza kuwa wao wanampenda mtume kuliko hata maswahaba huyu Izudini nani asiyemjua ameshirikiana na Nuruddin Kishki huyu Nuruddin Kishki akaja pufu mpaka Burundi anashirikiana na wanani na huyu huyu kijana mropokaji huyu ye mwenyewe Kishki anapokuja huko Burundi akishawekwa kile kijitangazo pale shekhe fulani, maana anapenda sana kuitwa shekhe wakamuita shekhe fulani atakuwa kwenye kongamano ambayo inasema kadha wa kadha utamkuta yuko pale huyu yuke anazunguka ukirudi mpaka kule Kenya anakutana na wengine kule mpaka wanakwenda kwa kina Aweso Sheikh yani mlolongo umo umo sufi maibadhi ashaira mlolongo mmoja mpaka na hawa na huyu kijana mropokacha akiwemo kwa wao na watu wa bid'a ni kukombatiana hakuna kuambiana makosa hamna hawaambiani makosa ingekuwa hata wanakusanyika basi waambiane makosa yao lakini kongamano zao ndaga ile mada ambayo haitowachonganisha kila mmoja abaki mya kwake kwa hiyo hawa ile ijmaa ya maswahaba na tabiuna na atba'u tabiina na wanaozuni wa sunna hawana nayo na ijmaa ni hujja katika uislamu na hakuna ambaye anaruhusiwa kupinga ijmaa iliyotangulia sasa tazama hii gisho alivyosema al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala akitolea dalili kwenye hadithi ya mtume kuwatenga maswahaba ambao hawakuhudhuria kwenye vita vya Tabuk ikawa sababu ya e, e, ikawa sababu ya mtume kuwatenga mpaka toba iliposhuka ndio maana Imam Baghawi anasema kuwaama watu wa bid'a jambo la kuendelea mpaka watubu mpaka maswahaba na tabiuna na atba'u tabiina na wanazuoni wote wa sunna walikubaliana hilo maswahaba wanafunzi wao wanafunzi wa hao na wanazuoni wa sunna baada yao wote wakakubaliana kuwafanyia uadui watu wa bid'a na kuwahama je kwa nini nyinyi muhamani ndio njia salafi hiyo mko nayo alafu mashehe tuchukue sasa maneno ya, ya, ya, ya al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala uyapimanishe na maneno ya al-Imam al-Baghawi rahimahullah uone kama hayakutani alafu hao ambao wameposti posti ya eh, au maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala tuwaulize kwani mmeona ile maneno hayamkuyaona huku sikilizeni anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwenye sharh ya آه، لمعة الاعتقاد أنا سيما رحمه الله والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم ما قصدي يكوهام وطوى بدع نكجيبك مبالي نواو نكواتك بيندا Huyu ni nani? Ibn Uthaymeen rahimahullah. Sawa? Sio kuacha kuwapenda tu, wa muwalatihim na kuacha kuwanusuru wasalami alaihim na kuacha kuwatolea salamu uni Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala wa ziyaratihim na kuacha kuwafanyia ziara wa iadatihim na kuacha kuwafanyia ziara kipindi wanaumwa huu ni Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah wa nahwi dhalika na mfano wa hayo kisha shekhe alipomaliza kuzungumza maneno haya sikiliza maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah afwan kwa shekhe alipomaliza kuzungumza haya maneno ya Ibn Uthaymeen rahimahullah sikiliza akasema maneno haya wa hijranu ahli albid'i wajibun kuwahama watu wa bid'a ni lazima liqaulihi ta'ala kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله hutowapata watu ambao wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho wakiwapenda wale ambao wanamfanyia uadui Allah na mtume wake hani maneno ya nani ya Ibn Usaimin rahimahullah kisha kuishia hapo shekha anasema walianna an-nabiy sallallahu alayhi sallama hajara ka'ab ibn malik wa sahibaihi hina takhallafu an ghazwati tabuk kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallama alimuhama Ka'ab ibn Malik pamoja na jamaa zake wawili kipindi hawakuhudhuria kwenye vita vya Tabuki tizama maneno ya Ibn Uthaymeen rahimahullah uyapambane uyaweke pamoja na maneno ya al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala uone kama si maneno ambayo yako sambamba salafu saleh kuanzia maswahaba walikubaliana kuwafanyia uadui watu wa bidha na kuwahama je haya ni maneno ya ibn Uthaymeen rahimahullah kati ya sisi na nyinyi kina nani ambao wanawahama watu wa bidha na kuwafanyia uadui mwatajamu na longo wenu unaanzia kwa maibadhi unakwenda mpaka kwa mziwanda kwa Izudini unakuja mpaka hapa Burundi unazunguka unakwenda Kenya unakwenda kwa Mubarak Aweso mpaka kwenda kule mtuambie kama Mubarak Aweso ni mtu wa suna tujue tuambieni kama Mziwanda ni mtu wa suna tujue tuambieni kama Izudini yule wa Kenya ni mtu wa suna tujue na kama si ni watu wa suna mtu hakikishie kuwa masufi ni watu wa suna kama Mubarak Aweso ni mtu wa suna mtu hakikishie kuwa ashaira ni watu wa suna kama huyu nani mziwanda ni mtu wa sunna hakikishie kuwa mziwanda ni mtu wa sunna masufi ni watu wa sunna na kama si watu wa sunna mtuambie kwa nini hamwatengi mnashirikiana katika da'wa majibu watu tunayataka afu mtuambie je nyinyi mnamfuata ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala au nyinyi mnafata yale makubaliano ya maswahaba ya kuwatenga watu wa bid'a na kuwafanyia uadui je nyinyi mnafata yale makubaliano ya maswahaba mnafata yale makubaliano ya, ya wanafunzi wa maswahaba ambao ni tabiuna ya kuwatenga na kuwafanyia uadui watu wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa bid'a je mnafata ma, makubaliano ya atba'u tabiina ya kuwafanyia uadui na kuwatenga watu wa, wa bid'a je mnafata makubaliano ya ya, ya, ya, ya, ya wanaozoni wa sunna ya kuwatenga watu wa bid'a na kuwaha, na kuwafanyia uadui mtupe majibu kumbuka katika ile maneno ya Ibn Uthaymeen ambayo mliyaposti kule na ile ambayo tumesoma kwenye liqa'ul bab al-maftuh Ibn Uthaymeen rahimahullah amesema masalafi wote walikuwa wanalingania umoja wa kitabu na sunna bimaana kile kijikundi cha hizb, eh, hizbi salafi ambacho alichokitaja Sheikh Ibn Uthaymeen chenyewe hakilinganii umoja wao sio wa kitabu na sunna sasa mtwambie kama huo umoja wenu wa kuanzia kwa maibadhi kwenda kwa, kwa kishki kwenda kwa, kwa mziwanda kwenda sijui kwa hizo dini kwenda mpaka kwa Kenya huko kwa, kwa Mubarak Aweso na kuzunguka na nyinyi hapa Burundi mnakuwa mbuka katika ile makongamano mtuambie kama huyo umoja wenu ni umoja wa kitabu na sunna ili tuone kama kile kijikundi ambacho Sheikh Ibn Taymiyyah alichokizungumzia kama sio nyinyi lakini wallahi nahakikisha kuwa umoja wenu sio umoja wa kitabu na sunna na kama nyinyi huyo umoja nimewatajia ni nuko unakuja mpaka mlolongo makongamano yenu hivyo hivyo mnajichanga changa sasa tuambie huyo ndo umoja ambao umelinganiwa? Na kama sio huo umoja ambao umelinganiwa, je, hamoni kama yale maneno ya Ibn Uthaymeen kile kijikundi kinajinasibisha na usalafi, alafu akilingani katika umoja wa haki, kile kijikundi ambacho sio kinajinasibisha na usalafi, alafu kina eh, hicho e, kijikundi vile vile kina nani kina e, kinashabikia mashehe wao katika batili hamjioni kama ni nyinyi hivyo hamjioni kama ni nyinyi bila shaka ni nyinyi kwa hiyo mnaposti maneno ambayo yanawarudhilia nyinyi ndio nakwambia kuna umuhimu wa kusoma manhaji ukivamia maneno ya ahlu sunna unajipata kaneno kake kamoja kwenye kitabu ukakimbilia mitandaoni shekhe utaanguka wallahi ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ni katika wanawazuoni wanawazuoni wetu sisi na katika wanawazuoni ambao tunategemea katika maaswirina Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah wala usidhani kama Sheikh ibn Uthaymeen anaweza kuwa na maneno ya kwenda kinyume na salafu saleh wala Sheikh ibn Uthaymeen anaweza kuwa na maneno ya kwenda kinyume na masalafi hauwezi ukayapata kwa ni kidogo mimi takwenda na kubanisheni huyu kijana mropokaji, kwa sababu mtu akishaamua kujiingiza katika kuropoka, basi muoneshe kama huyu mtu kuropoka si vizuri. Fuatilia mambo ya kielimu hasa masaili ya kiakida na manhaji, fuatilia kwa sababu bado uko mchanga katika haya, tunakujua kwa usitaki kujikuza kwa hizi fani zina watu wake mambo ya aqida manhaji ni vitu ambavyo vina watu wake kwa hiyo usikurupuki utajikuta umekwenda vibaya kwa hii ni machache ambayo ninataka kuya nimetaka kuyafikisha na inshallah tukienda tuna tunapata muda muda tutakwenda tunamfundisha huyu mropokaji ili apunguze kuropoka ajue kama kuzungumza zungumza katika dini bila kufikiri au kuposti posti bila kufikiri umepata kauli moja mwanaozoni ukaiposti huko ni kuropoka na kutakudhuru Kwa tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuongoze sote kwa ujumla. Pia tunamwomba Allah atuthibitishe katika njia ya haki. tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuthabbitana ala alkitabi wa sunna hatta nalqahu wa huwa radun anna subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa barakallahu fiikum